Boas noites, son as nove da noite estamos no Parroquia Atlántica. Pois comenzamos esta aventura interneteira, como diría Manuel Valcárcel. Unha aventura loca. Unha aventura loca totalmente, que estamos en probas constantemente, totalmente, e que imos eh, testear durante os vindeiros minutos das vindeiras Ahora non creo, non creo que necesita horas. Estamos descagallados, acabou toda a Atlántica, cada uno está aquí a casa, pero nós eh, seguimos aquí con noso compromiso, Estamos yo chamalle que queiras, e, aquí estamos de volta por tempo indeterminado, que non é indefinido, e vamos a ver que da de nós, e comigo están, pois como podedes ver, Pablo Castal. boas noites. <laughs> Boas noites a todos os que non nos estexades vendo, que debe de ser mil millóns de persoas solo over the wall. No, é dicir, era... temos vontade mayoritaria, todo mundo que teña unha conexión a internet ou todo este tipo de, bueno, de, de trebellos, pois poderá disfrutar ou sufrir a nosa presencia ali donde, donde queira que estea. Ahora estamos un pouco máis descentralizados, xa non estamos os tres na mesma localización, como puedes entender, pero bueno, o espírito é mismo, eh, no sé Seguimos adiante con, con este proyecto y también temos a Manuel Valcárcel. Boa tarde, buenas noites, Manuel. buenas noites a todos. Aquí estamos comenzando esta nueva locura es cierto como decía Pablo, ahora mismo eu estou en Londres, Pablo está en Barcelona, se un me engana, Efectivamente. E Silvio está en Bruxelas, nada máis e nada menos que ali onde se coce esta o caldo da abuela. Esta Europa tan maravillosa, esta esta Unión Europea que nos ten tan maravillados. Eh, desculpade o comezo as cuestións técnicas, porque ás veces non é fácil, Estamos aquí con este novo invento de Google Hangout que iremos explicando sobre a marcha, pero ben, de momento estamos emitindo por internet, reciclamos tamén o, eh, a conta de Twitter do Barcelona Atlántica, reciclamos, como digo, a, a conta de Twitter do Barcelona Atlántica, que agora se pasa a chamar xa a Parroquia Atlántica, aí vos queremos ver, aí nos comunicaremos con vos, Eh, tanto por Google como por Facebook como por Twitter. Tentaremos vos siempre o día novedades de este programa, que puedas participar, iremos explicando las mecánicas o todas las caralladas que se nos vayan ocurriendo. unha cuestión máis, mira, que non decidimos nesta reunión de redacción que tivemos previamente, pero que como, como normalmente pasaba, xa pasaba no Barcelona Atlántica e seguirá pasando no Parroquia Atlántica, ímola decidir en vivo en directo e ademais ahora vendo. Que casta que utilizamos para este primeiro Parroquia Atlántica? Más fácil, decide. Non é fácil, Non é fácil, e ademais sabes que sabes que somos somos gallegos e eh, e non nos decidimos. Claro, é dicir, temos dificultade en tomar as decisións, non somos moi operativos neste caso. Pois pues mira, imos matalo rápido. É moi fácil, pomos hashtag de parroquia 1 que vai ser o primeiro programa desta parroquia e queremos Parece que toda a parroquia participe en Twitter, así que eh, como lle chaman a isto do Twitter, home? O O hashtag. O hashtag que imos utilizar é parroquia 1 que ahora mismo o noso amigo Manuel vai introducir no Facebook, perdón, no Twitter oficial do programa que un programa que, por certo, eh, está cambiando ou vai cambiar bastante, pero de momento mantén certas estructuras, podemos decir casi todas, as do Barcelona Atlántica. Hoxe estamos nos tres, pero en principio tamén poderemos contar con outra xente, sorpresa, sorpresa. A veces nos van ah. decir que non no último momento, e despois quedamos mal por anunciálo. Vamos ver grandes estrelas da televisión de Galicia que probablemente participen como Alberto Montes, por exemplo. Sí, eh, por exemplo, non é que non teñamos moitas máis estrelas. Non, non somos como Ferran Adrià, non? con estrelas Michelin. Pois ben, no, é, impo é importante. É importante. Quen? Alberto. No, digo, é importante ter vocación maioritaria de que eh, de que a xente intente colaborar con nosco a pesar de que, bueno, a pesar, algúns a pesar de que xa nos coñezan e outros, pois, se temos a sorte de, de que morda o anzó, digamos. Saúde, Silvio. Que é unha nova palabra eh, que acaba de inventar Pablo Casal. Pois ben, eh, tiñamos aquí máis ou menos organizado eh, para comezar falando un pouco de novas, que era un, un pouco o que normalmente facíamos no Barcelona Atlántica. Ainda así, tampouco queremos darlle un tono, como dicilo, super serio para entendernos, eh, máis distendido, estamos vendo nosas caras, podemos interpretar que queremos decir e, e por eso imos facelo deste xeito. E se vos parece ben, comezo con esta nova sección, esta si nova, esta si nova do Parroquia Atlántica. Adiante coa túa super sección, Silvio, é que aínda estamos cos nervios, eu creo, do primeiro día, pero iremos perfeccionando a cuestión. Nada, home, podía ser peor, eh. Adiante con ese, tesnos que dicir cal é o nome da túa o nome da sección, sección que nos ten moi intrigados. E creo que a eh. audiencia, a audiencia vai encantar que, que lle digas ese nome, tan revolucionario. Totalmente presentamos un concepto revolucionario para esta patro, patrotia, non, parroquia atlántica que é, como non, se se trata dunha parroquia a folla da parroquia atlántica. E imos comezar eh, nesta serie, nesta serie de, de seccións, pois falando de, de actualidade, pero sempre ligada dun xeito peculiar, non? Sempre imos sacar punta para que, bueno, quede un bo sabor de boca. E comezamos eh, tamén revisando os medios de comunicación galegos eh, na rede, neste caso Praza Pública, que eh, hoxe publicaba unha nova que dicía, eh, que titulaba o seguinte O satélite galego Xarcoveo continúa no espazo 10 meses despois. Eh, bueno, a nova podela consultar, a miña está enforcada, moi ben, espectacular. E a verdade, eu o primeiro que, que, me, se me, que se me ocorreu cando len esta nova, basicamente é celebran acaso que continúa no espazo sendo galego. Non entendo, probablemente non, non o conxunto da nova despois eh, non entendo o valor neste caso de continúa no espazo. Si, sí, é como dicindo, que raro que sendo galega a cousa aínda non se fora o carallo, non? Claro, eu desde aquí quero facer un chamamento á redacción de Praza Pública porque é unha nova que non está firmada. Sí que é certo que foi presentada no 2008 polo presidente da Xunta Emilio Pérez Touriño, que foi un investimento moi importante por parte da Universidade de Vigo e tamén polo Ministerio. Pero que sí, fala eso, efectivamente, a Universidade de Vigo pois eh, participou dun proxecto moi moi importante, pero continúa. E a noticia é que ali está, ali está, o, o noso amigo Xacobeo está ali perdido no, no espazo dez meses despois. Pois, bueno, non, non lle quito importancia, non, non son un coñecedor do tema. En calquera caso, sí que sorprende, non? Que, que bueno, que non informen neste caso de que información está ou se hai nova información que nos está enviando este satélite galego a cuestión, a, a finalidade, non? A cuestión científica ou, o que, que, que pasa aí? Ou é que o mérito é simplemente estar en órbita? Sí, pero é eso, que, que é o que está facendo exactamente este satélite, se, se o sabedes? Ten un cometido ou simplemente xirar alrededor da Terra para dicir que temos un satélite? Pois eh, neste caso na nova non se, non se profundiza. Ah, non se especifica. Non sei se especifica <laughs> concretamente sexamos francos, a ver, a, aquí os analistas despois poden nos dar eh, unha colleja e con razón, non? Pero, en calquera caso, eh, a ver, evidentemente sí explican que entra en órbita unha previsión de tres meses, tres meses de vida útil. Na propia nova de praza pública eh, poñen unha, unha foto eh, do, do, do satélite, que a verdade é que non parece que vai aguantar ningures, nin, <laughs> nin no espazo exterior, nin, nin, nin preto, nin nada. A verdade é que sí, que son eses trebellos tan traballados que ás veces parecen feitos mm, así, de xeito manual. A verdade é, ten moito mérito. Sí que é certo que moitos, de feito a maioría dos satélites eh, segundo a vida útil que, que, lle, que lle poñen, nunca acaban cumplindo, ou se estropean antes ou duran 20 anos máis. E... É o, ese é o caso da, da Estación Espacial Mir, que fixerana para 4 anos ou así, e duraralles 20 anos, é dicir, cuadriplicara o, a vida útil que, que tivera. Pero, bueno, a tecnoloxía soviética sempre ten estas cousas. E de feito abandonarna, pero pero sigue por ali, algún sitio. Estará. Entendo Pablo no, no. que entendo Pablo que queres poñer a mesma altura a tecnoloxía soviética pre-perestroika a tecnoloxía galega post-capitalista, digamos. Pareceme un, un bo intento para un primeiro programa, bastante arriscado, pero efectivo, pelo menos. Muy no, pero bueno, polo, quero decir que esperemos que o satélite este non corra a mesma sorte que tivo a, a Mir, que, bueno, según algún iluminado, decían que iba a caer sobre a cidade de, de París. Ao final, seica que, bueno, que se mergullou no, no Océano Pacífico. Eso nos, nos deron a entender. Efectivamente, eso é o que lle pasou a, a nave. Sí, sí. Moi ben, pois pues, que, que máis nos traes, Silvio? Que temos curiosidade pues, pois por ir máis novas. A segunda nova que trae hoxe é, eh, é de política, pero quería darlle un enfoque peculiar, ainda que poida quedar... A mí fixo me gracia, canto len. Eh, sabedes que, que bueno, eh, a oposición en Galicia ahora mesmo pois está eh, atravesando, exceptuando o partido que lidera Xosé Manuel Beiras, pois un proceso de reflexión, tanto Venega como PSLG pois, están intentando renovarse por dentro e, e, e tamén efectivamente ideolóxicamente e concretamente queríamos centrar no, no PSDG que, bueno, ademais temos a Manuel Valcárcel que é de Lugo e o presidente da... E hai que engadir, Silvio, perdona que te interrumpa, que hoxe levo o color do PSDG ou do PSC, ou seja que me considerar experto opinador. Continúa, Silvio, Disculpa, sí, parvada. mejor. mejor. Eh, bueno, esperemos que no se afunda toda conexión, Manuel, pero es, que iba a comentar era justamente eso do PSDG, que eh, o presidente la Deputación de Lugo un dos que se postula o parece que puede postularse para liderar o futuro dos socialistas galegos. Entonces, eh, bueno, hay una nueva publicada no mesmo jornal que comentábamos antes, Praza Pública, praza.com, eh, en este caso sí, así nada así que sí que me pueden botar a bronca si acabo aquí. Eh, David Lombao, que... Eh, bello amigo. Sí, sí, También de Lugo, No Se non teño mal entendido. Of course, como todo. Yo no Eu, a favor de ser la mayor provincia, de algo que... Pero bueno, lo estar. A cuestión, o presidente de Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, eh, plantexa pois, unha corrente, unha reunións para eh, intentar renovar o PSDG. Ata aí ben. O título que lles puxo, Partido Aberto, Goberno Aberto. Bueno, Soar soa de carallo. Claro, sona, bueno, sona tan grande e tan novedoso como que en 1980 a serie da BBC Si Ministro no seu primeiro episodio chamouse Goberno Aberto. Estamos falando de 1980, e era unha serie satírica que, que efectivamente ríase destas proposicións se cadra. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Renovadoras, eh, non sei se coñecedes desa serie, pero si coñezo, me... coñezo. De feito, estou, estou na venda agora mesmo e podo dicir que é un clásico recomendable a todos aqueles que que lles gusten as, estas artimañas políticas e todo o que se move por detrás, funcionarios contra, bueno, contra ministros, ministros contra o primeiro ministro, aquilo é un, bueno, é un sin dios. Quizá un sin Quizáis hoxe en día a combinación de si sí ministro e eh, a serie un pouco máis recente, The Wire, sería unha boa, unha boa metáfora conxunta da política actual. Efectivamente, que non digamos que non, non se mellorou moito o xénero porque despois de si ministro era bastante difícil mellorar todo este tipo de, de conexións que hai. Bueno, intentouse co, ca ala oeste da Casa Blanca e tal, pero bueno, eu creo que si ministro é, é mellor realmente. Sí, se cada si ministro centrarse máis no que é a administración pública e a súa relación cos poderes políticos e outro é pura política case ou... E, bueno, sí, un pouco máis americano, un pouco máis fantasmeiro sempre. É, é así. Bueno, pois o que me refiro, que aquí parece que o, Depu o presidente da Deputación de Lugo inventara absolutamente todo o goberno aberto, o partido aberto, e hai 20 anos unha serie satírica da BBC xa falaban de iso. Eu non digo nada, eh, probablemente probablemente, eh, non sei, non sei, como dicían os outros, probablemente a mellor cervexa do mundo. Probablemente sexa mellor besteiro que non calquera outro dos candidatos que poidan sair aí das mulatas do PSDG En calquera caso, sí que é curioso. O de partido aberto, o goberno aberto, tan renovador, a, a vez tan clásico e tan visto. Dende logo, o PSDG agora mesmo ten un pouco complicado, eh, ademais de en todos os sitios, en, en Galicia a cousa con Orozco, Pepe Blanco, Camaño, que tamén querer de novo, pero xa é un, un clásico do zapaterismo, teñen un panorama complicado. Non quere isto dicir que estean máis fáciles os, os panoramas de outros partidos ou outras organizacións, pero que, que se podería aquí eh, o formular un futuro negro para varias formacións. Pero, en fin, veremos que pasa logo. Veremos, veremos. Pois... E nada, e a última nova que vos traio, eh, xa pasando neste caso o partido que goberna Galiza, eh, malia moitas cousas. E eh, refirmo agora unha nova do noso medio irmán, que non quere dicir que sexa diferente pai ou diferente nai, quere dicir que é medio de comunicación irmán, que é cadernos de comunicación, que eh, sacaba pois, este pasado 6 de decembro unha nova na que referenciaba que a Secretaría Xeral de Migración da Xunta de Galicia seguiría dependendo do goberno Feijó. e a este respecto quería facer unha pequena crítica e máis sendo xente emigrada no los tres e tamén a, a raíces de todo o programa e o concepto deste parroquia atlántica o concepto de diáspora, como dicía que un concepto diáspora, unha Galiza global difícil de explicar e fácil de entender. Eh, xustamente aí o señor Feijó quere amarrar a bolsiña de votos, está aí ca Secretaría Xeral de Migración e non a queren nin deixar que vai a estar noutro, noutro departamento. En principio, seguirá chamándose Secretaría Xeral de Migración, non lle baixarán o rango, que era unha das cousas que, que, bueno, se temía. falaba, sí, sí. A dotación presupostaria da Secretaría Xeral de Migración sí que baixou moito neste goberno nestes anos de goberno Feijó, y en cualquier caso veremos a ver cómo acaba de acontecer todo esto ahora de, configurar un o goberno, porque xa está seguro que o secretario xeral de Migración Santiago Camba non a repetir y vamos a ver cómo queda a parte institucional un do fenómeno de migración que tristemente se está multiplicando en nos últimos nos últimos meses, años, y por mor crisis económica. Y hasta aquí está a folla parroquial. Ben, pois logo rematamos co, coa folla parroquial. Eh, se queredes podo introducir aquí un par de, de cuestións técnicas e despois damos paso a... si, sí, é interesante a que a nosa audiencia se que a nosa audiencia se familiarice con este formato que probablemente pois teña un pouco unha estructura máis flexible que, que aquí tiñamos na, na radio. Digamos que a radio de veces non, non permite ter esta estructura tan bueno tan movible como a que temos agora. É máis permeable, máis, bueno, digamos que permite máis cambios e máis interacción cos, cos usuarios que é algo tamén que estamos buscando nesta nova etapa. Iso é, ao mesmo tempo tamén temos que poñer os pros e os contras. Os contras son que temos de momento certas limitacións técnicas. Queremos poñer música co que adornar un pouco o programa, mas de momento non é, non é moi alá, non é moi sinxelo. Pero, en fin, se queredes, xa que Silvio anda a mirar outras cousas, podemos facer a presentación do programa a medias ou a tercias, eh, introduzo vos logo a sección de Pablo. Como lle chamamos a túa sección? De momento, porque sabemos que, que comezamos con unha estrutura clásica para, como dixo Pablo, aproveitando a flexibilidade, eh, daremos a volta a todo e eh, eh, creo que acabaremos cambiando toda a estrutura, Pero hoxe comezamos como lembrando un pouco que era o Barcelona Atlántica. Por lo tanto, Pablo, como é a túa sección? Home, eu voulle seguir chamando mismo e eh, espero unha presentación como as que me facía antes Silvio no, no Barcelona sí. Atlántica. O creo que pasa que, que esta, vez, esta vez a capela, non? E iso é, pero teño que deixarlle a Silvio a presentación, se acaso eu fago os coros porque é o que sabe facer ben. Entonces, temos hoxe no Parroquia Atlántica o Eu Flipo. Bueno, Eh... Que seco quedou, que seco quedou, pero iremos mellorar. No, é que sempre estamos acostumados a sentir aí a, a, a música, música, a música que nos motiva. A música que nos motivaba xa e xa nos poñían en situación e todo eso e nada. Bueno, antes de nada, darvos as gracias aquí a vos dous e a Silvio tamén por, bueno, polo proxecto que era Barcelona Atlántica, Erga, que toda esta xente que que estivemos colaborando durante os dous últimos anos, eles xa levaban bastante máis tempo e, bueno, é interesante que existan estas, como lle chaman, estas iniciativas de xeito desinteresado. Claro, é dicir, sí en ningún momento imos en plan mercantil no, é eh, no. algo que se é eh, algo que se que se que se agradece, vamos. Pero bueno, xa xa hai 10 meses que estábamos botando a persiana do <clears throat> do Barcelona Atlántica abaixo. E bueno, agora é como os días de folga, non? Queda así entreaberta e aproveitamos hoxe e imos a levantar un pouquiño xa, renovando o negocio, renovando o local, <laughs> pero bueno, é dicir, eh, este tipo de, de cousas. E xa, bueno, falando xa da, da sección, pois ofrezo máis do mismo, é dicir, que cando algo, bueno, non sei se funciona ou non funciona, sí pero bueno, funciona, máis ou menos... Sí. Fíate da audiencia. <laughs> A nosa mayoritaria audiencia sempre sabe sabe o que quere, é dicir, gusta a... <laughs> así unha música moi moi de Bran, non? Ahora, ahora que vemos Ahora, ahora que ven onda de frío... É a canción do inverno. Bueno, pois é, o que ofrezo máis do mismo é unha visión, o clipo será o mundo o mundo visto desde a miña óptica peculiar xente frikis, excéntricos, tolos de todo, eso, é a razón de ser. E bueno, de momento eu sí que manteño a estrutura personalmente dentro deste ah, maremar. Con... A túa estrutura humana, corporal, non? <laughs> sí, sí, ainda non me, ainda non me disolvín, teño as proteínas en estado cuaternario, como teñen que estar e todo eso. <laughs> e, bueno, chistes biólogos non teñen moita moita gracia. Pero bueno, eso, que principalmente eh, o eu flipo divides en, en tres partes partes que é eh, a parte de novas parvas, estúpidas, frikis, este tipo de cousas que, bueno, que, ato, que atopamos polos medios día sí e día tamén, e, eh, bueno, que fan un pouco máis amena a nosa vida. Despois, hoxe, para, bueno, para presentar o clipo, terei unha destas e tal. Bueno, e outras veces, <laughs> pois, o que faremos é mergullarnos no bueno, nesta microsección que xa empezáramos que é o, o Galicia Atrocidades Home, que, o, ese, a ese clásico estrela dentro da sección estrela de Pablo Casal Eso é, é, é o, este submundo onde nos metemos na Galicia máis máis profunda e tal E, eh, bueno, a min gustame seguir investigando que van sendo o carácter galaico, non? É eh, o que gracias gracias a TVG que é o programa estrela da TVG, hai que hai que dicilo así. Claro que o, sí. O Galicia, xa non me acordo como se chamaba, Galicia Noticias, efectivamente, con reporteiros espallados por, bueno, arreo de, de Galicia. Arreu. <laughs> Arreu. Arreu de Galicia. E, eh, e eh, bueno, eso, que simplemente seguín aí pois debullando o carácter galego dentro das, das súas expresións máis, neste caso, máis enxebres e máis lexítimas. E bueno, e despois a terceira parte da, da sección que xa é a que, bueno, que fun baixando un pouco máis de, de nivel e tal, e eh, de cando en vez, <laughs> pois cando eu teño unha teima personal, unha manía, un, non sei, algo, algún transportista, algún murciano, algún xente así que non acaba algún podregonista da actualidade. Algún podregonista tamén, bueno, eso xa vai... Falaremos. Eso, diso falaremos despois, estarnos es, spoilerizando a, o programa. Desculpa. E bueno, eso, nada, non pasa nada. Xa de cando en vez, pois cando teño unha teima personal con algo, un grupo social, algunha parva, algunha cousa parva así tamén, entrarei a saco con un monólogo atacando duramente, explicando as razóns por que algún tipo de de moda ou así non me, non me acaba de gustar. E bueno, isto é, será como que ven sendo a, a estrutura pois máis típica, máis normal. E hoxe pois trai un, un par de novas, a ver se si... par de novas non, unha nada máis, pero que ten ten bastante cola. <laughs> é dicir, bueno, vamos a imos lo, entonces. Adiante. Uns gamberros convirten a Fraga en Superman. <laughs> non está mal. non? Efectivamente, bueno, non sei se vichedes desa nova de que puxeron unha estatua de Fraga en na gran cidade, bueno, vila que é Cambados, bueno, pois eso, uns gamberros, segundo o este xornal que pontevedraviva.com, eh, bastante tamén, digamos, do rollo. Sí, no, No, porque se lle chaman gamberros significa xa que non lles gusta este tipo de, de actitudes, pero eso, o que ven dicindo a nova é que, bueno, uns gamberros convirtiron a imaxe de Don Manuel, leo textualmente, nunha réplica de Superman. Así ben, a capa do Cabaleiro do Albariño, pois foi coloreada de vermello, eh, sobre sobre, bueno, sobre el É dicir, o peito, sobre o peito, pois dibuixaron a S tan característica do superherói. É dicir, como vos podedes imaginar, pois eh, isto non pasou desapercibido, e eh, sobre todo en tempos os que estamos como de grandes fenómenos mediáticos como Exe Homo, este tipo de cousas virais que en dous días pois aparecen por, por todos os lados. E nada, digo, a escultura de, de bronce pois é de 2 metros de altura, que <laughs> manda nabo eso, eh, <laughs> e foi pagada, segundo isto, por empresarios do, do sector vitivinícola por empresarios do sector do viño. Como mola e, decir bueno, vitivinícola, eh? Vitivinícola hai que decirlo máis. Vitivinícola, enches se en, boca de, de dicilo nada máis. E iso que a boquita de piñón, a de ser vitivinícola. Vitivinícola, é un pouco así como, como francés. Bueno, francés este foi o meu comentario técnico do momento, desculpa, segue. No, no, eso, ese, sigo, que esta estatua topase nun xardín privado, porque non creo que non tiveron collóns a poñelo nun, nun espacio público porque saben que pode acabar máis ou menos como a llevedía Springfield. <laughs> me pasou naquel... E o sitio chamase concretamente Pazo de Torrado. A xente de, bueno, de Cambados e da redonda zona da Arousa, pois coñecerao. E nada, esta é a nova, que, bueno, colleron a Don Manuel e pintaronlle a, a capa, pintaronlle a ese no peito e tal. E, bueno, non sei se si, si desta forma, aproveitando que ahora temos tamén visual, pois máis ou menos vou facer unha reconstrucción. Ele está así, aguantando unha copa de viño ca, ca man. Ostras, de sí, feito, sí, se non, se non lo permiten, se non lo permiten a, as cuestións técnicas que creo que sí que permitirían, igual nos podías amosar a pantalla, se non, se non perdemos moito o fío do programa, igual poderíamos ver esa imaxe na túa en vez da túa cara, Pablo, que nos encanta, pero si che parece, si non Si me, dades un segund, si me dades un segundiño, busco eh, poño aquí sin ningún tipo de problema, porque Sí, a verdade se, se que... podemos poñer podemos poñer mentres a, a Silvio Minu... a falar mi... na súa relación minutos con musicais. Fran. Minutos musicais. Eh, Silvio, que opinas da... Que tens que dicir sobre a túa relación con Fraga e Superman? A ver. <laughs> Perfecto, Silvio acaba de morrer. Silvio morreu, bueno, home, pois é unha pena, porque a min caía, caía me ben, como facía, facía ben a súa... Era boa persoa, pero sempre nos, sempre Tiña... nos quedará sempre nos quedará disfrazado de Superman, como a Fraga. Bueno, non sei se se, se se pode ollar agora, se o vedes, é dicir... Ah, a... sí, a, a pintura é sutil. Eh. A ver, voulle facer un pouco de, de zoom, a ver no, se, sí, se sí. pode... Vese se pode ver. E, ben, eso, certamente, pois, uh, vese a Don Manuel aí nos seus anos mozos, podemos entender, cando era así presidente da, da Xunta, E bueno, sostendo a, a copa de supostamente de Albariño, vamos. E nada, aí coas, coas pinturas. E nada, un par de precisións que quería facer sobre sobre este sobre este acto vandálico, digamos. Bueno, ninguén ninguén discute a necesidade de, de ter un frague de dous metros collendo unha copa de viño. Eso é algo impepinable, é dicir, a quen non lle gustaría a quen non lle gustaría telo. E, bueno, e, Efectivamente, pero se si, si nos decatamos un pouco máis, aproveitando que agora temos a, a imaxe aí, pois fixádevos un pouco na, na copa, non? Parece <laughs> parece un pouco unha destas mm, anacos de polo frito do... Home, me, me un pouco así. de, un pouco de Kentucky Fried Chicken, dis, por non decir Silvio, estábamos comentando, eh, sí. Estás, Bien, gracias, estás sí, en, sí. en liña. Bueno, que puxemos aí a imaxe de, de Don Manuel e como, bueno, podes comprobar que parece que está collendo non unha copa, sino un anaco de polo. Non sei se a ti parece tamén. Estou de acordo, sei sí, si sí, un zanco de polo daquele que... que está collendo un zanco de polo que, e que o vaya, e que o vaya a papar mismamente. No, pero a verdade que a imaxe espectacular. Eh. <laughs> sí, sí, no, é dicir, non estamos a favor deste tipo de actos vandálicos, pero bueno, unha vez que están feitos, pois eh, é bastante simpático. Eh, quero dicir, Fixadevos tamén que ademais da, da, da ese de Superman e da capa ten ali no, nos ollos ten así un toque de color que parece que estea empregando a mirada de rayo xe. Non sei. Eu creo que sí. Sabes que teoría teño, Pablo? Que a teño moi moi razoada dende hai 30 segundos máis ou menos. <laughs> díganos, díganos. Creo que Superfraga, por chamarlle unha maneira máis resumida, está usando a súa visión infrarroxa para poñer o polo que levan a mao xusto o punto que a él lle gusta, nin moi feito, nin cru, xusto quentado como a él lle gusta. E entón de aí ese, ese vermello. Efectivamente. Eh. Sí, moi ben, Manuel, eso é espectacular, esa teoría. Efectivamente, unha gran... Bueno, eh, máis detalles da estatua que, que eh, simplemente que sin a vida nos carteles cando ali cando se presentaba a Xunta tal lle facían o, o famoso Photoshop aquel que o tío teño, tiña menos, menos engurras que a min, é dicir, hai 10 anos. De, Correcto. Era, era impresionante. Pois agora o que parece, se vos fixades un pouco e facedes zoom, parece que lle fixaron liposucción. Supoño cando dis, que... cando dis que fagamos zoom, queres decir que nos acheguemos ben a pantalla para ver <laughs> o máis Efectivamente. ¿no? <laughs> Efectivamente, é dicir, sí, sí, eso. Está claro que non ten enruga ningunha, xa está, parece que... Pero que lle fixe, incluso no seu torso, se, se, se vos fixades ben, parece que lle fixe unha liposucción co, co obxeto, supoño que estamos en crise, claro. e de, de aforrar o material de, bueno, isto, neste caso de bronce, non? Porque senón, así, se tens que meter un pouco máis de perímetro, pois aí vas ter que meter 3 ou 4 kilos máis de bronce por, inda que o deixes por dentro, valeiro. Aí está. Era... Ademais que, que o, o fin ao cabo un escultor proxecta a súa imaxe de Fraga, non ten por que ser totalmente fiel á realidade. Efectivamente, non ten por que ser realista neste caso. Pero é unha bueno. obra de arte, sí, sí. E ademais, a arte é que fixeron os, estes gamberros que, que se que lle deron o seu toque, unha obra artística comunitaria como claro. a Atlántica que facemos entre todos. Aí está. Eu, é unha, unha performance. É simplemente o último detalle xa antes de acabar co, cas novas de hoxe do Eu Flipo, pois nada, que se vos fixades ben nos, eh, bueno, no corpo e tal, en todo a, a súa dimensión, pois puxéronlle os seus característicos pantalóns sobaqueiros de Don Manuel, é dicir, unha moda que tamén <laughs> comparte o, o líder da esquerda alternativa e tal, o señor Xosé Manuel Beiras, que tamén é, eh, é seguidor desta moda de, de pantalóns, digamos, os dos compraban de... os pantalóns de talla XL na mesma tenda, seguramente. Efectivamente, pero ademais con este tipo de amarre debaixo do sobaco que é práctico, digamos, e confortable, sin desmerecer a, a moda, sí, claro. E iso non hai xeito de sacalo, non hai xeito de sacalo, se che dan un apuro, está aí soldado a ti. <laughs> Efectivamente, pegado a ti. Pois eso, a ti parece o nome dunha canción do verán, eh? disculpade. Eh. <laughs> Ou incluso o nome dun programa da, da tarde da Antena 3. Pero bueno, simplemente fixadevos que gracias a ese tipo de, de pantalón eh, o personaxe queda dividido en tres partes, eh, podemos dicirlo. Queda en torso, pantalón superior e pantalón inferior. Dice, si, se, bueno, non sei, vou facer un pouco máis de zoom porque ao mellor se alguén está vendo isto non, non, non se fixa. É dicir, No, non te rías que senón eh, non, non se ve a Pablo aquí que hai Chupo imaxe. cámara, chupo cámara, claro. hai, hai, que, hai que manterse defensiva aquí. No, no, bueno, Pablo non, que se ten que ver a Super Don Manuel ou a Don Super Manuel ou como como querades de bautizalo. E nada, aí o temos non todo o seu esplendor e bueno... Da... Veña, Pablo, pasa a seguinte cousa porque que... non vou poder dormir con tanta imaxe de Fraga. Bueno, é dicir, damos xa o Casa. <laughs> Eh, sí. Tanto falar de Fraga levo pa casa tú. Bueno, de... no, non me vai a necrofilia neste caso. <laughs> E, eh, e simplemente despedir o, o flipo desta semana xa trae unha nova, pero eso moi de moi, moi resonada e de moito, bueno, que deu de falar tamén bastante estes estes días. E nada, Manuel, xa podemos presentar a túa sección ou que? Ai, Dios mío, ahora estou nervioso. É que sabes que pasa que a miña última versión do guión ten algunhas erratas, entón non sei se podereis facer a sección ben. Bueno, a mí non pasa nada, é dicir, somos xente profesional e podemos tranquilamente improvisar en calquera momento. Damos che entradilla ou que? A ver, a ver, si, a ver que facedes, que teño medo. Tócalle, tócalle a Pablo agora, tócalle a Pablo, a ver. Bueno, eh, seguindo con esta estructura do Barcelona Atlántica xa traspasado e transfundido ao, Parroquia Atlántica, presentamos a Manuel Valcárcel ca súa única experiencia interneteira, friki e todo este tipo de cousas de software libre, a Manuel Valcárcel co chispazo. Por favor, teño que dicir algo. Teño que dicir algo. Isto me acaba de recordar a Bertín Osborne Y hoy, Pablo Casal, en Lluvia de Estrellas, se convertirá en el Fari. Es correcto, correcto. ¿En qué te convertirás, Manuel? Pues voy a convertir, no sé si en Super Mario, en No Come Cocos o qué, pero en fin, como veréis, una de las cosas que temos transversalmente interneteiras este programa son os, os sons estes eh, varios que intentaremos meter con un pouco de xeito, pero de momento notase que xeito moito non temos. Gracias, oh, guapo. por min, ¿no? Eh... Bueno, total, que hoxe vamos facer unha versión, podríamos decir unha versión de esquelete do chispazo, porque porque só quero falarvos dunha cousa, porque ao fin e ao cabo é do que está falando a xente, porque claro, si, sí, o do software libre está moi ben, tenemos tempo a falar diso. O, o, cara onde vai o mundo das redes sociais, tenemos tempo a teorizar. Pero hoxe vamos falar do que fala todo Dios, que é desa nova aplicación para o móvil que quere sustituir o WhatsApp a quen se lle corre tal cousa. Aquí os amigos presentadores, copresentadores xa saben de que estou a falar. Estou a falar de Line, como lle pronuncian algúns amigos meus en Madrid, tamén coñecido como Line para os, para os máis ingle, ingleses. En fin. Line, pero hai que pronunciarlo así, non? Line. Con un pouco co dedo na boca. Line. Yo no tengo WhatsApp, yo tengo Line. Line. Esa, es, esa é a maneira de pronunciarlo ben. Entón, que pasa con esta aplicación? É unha aplicación aínda que se dixo ao principio que era xaponesa, ollo porque a empresa é surcoreana. É unha empresa surcoreana que se estendeu ao Xapón, que tirou os seus, as súas redes cara ao Xapón, e é no Xapón onde se fixo moi famosa esta aplicación, onde se estendeu como a pólvora. Eh, cal, cal é logo o seu, o seu truco? Pois, a verdade, tampouco ten un truco moi, moi profundo. Poderíades pensar oh, que resulta que Line ten unha mellor xestión, multiprotocolo, da seguridade, non, non, non, non. É moito máis fácil que todo iso. Simplemente na aplicación Line, aparte dos míticos emoticonos que xa hai desde a época do Messenger, que xa choveu, e que tamén había en WhatsApp, en esmo, nas últimas versións de WhatsApp, pois máis emoticonos aínda, pois o, o, aí Pablo, por exemplo, poños un exemplo da importancia dos emoticonos na sociedade actual, em, pues resulta que, que Line atacou por un lado por, por onde a competencia o mellor non pensaban que, que había para atacar. Sacou os famosos stickers, ou como lle chama unha amiga miña debido a unha rata de escribir, speakers tamén, ou cada un pode chamar como lle dá gana. Son simplemente unhas, como, unhas, como unhas pegatinas, sería a, a mellor a tradición máis literal. Aí vemos a Silvio dicindo que está totalmente de acordo co, co que estou contando. Eh, Pois estes stickers simplemente son como uns dibuxiños chorras de un tamaño bastante máis grande que os míticos emoticonos, co cal da xogo para moitos, moitos, moitos máis dibuxos. E non nos enganemos, no fondo a xente está instalando online porque os seus amigos lle din eh, hai unha chisma nova que tens que instalar porque é como WhatsApp pero ten uns stickers. Moi ben, ala, xa está. O, o tipo que acertou ali en, en Corea do Sur ou en Xapón a exportar esta aplicación, pois agora mesmo debe estar, supoño que brindando con un champán ou, ou algo así, e dicindo, madre mía, a xente nas escolas de negocio, eh, nas escolas de, de, inter, de, de informática, de, de todos os rollos de alta computación e mierdas de, de previsións de para onde vai ir o mercado, das TIC, e resulta que triunfa unha maldita aplicación porque ten unhas pegatinas que as outras aplicacións non teñen. Que co... <laughs> Eso é, que a cousa ten parece ridícula, pero o que é. Entón, que pasa? Pois pues, nada, eh, Line ten unha versión para móviles e eso sí, tamén ten versión para, para Mac, para PC, para... Pero iso tamén o tiña, por exemplo, o chat de Google ou, ou outras caralladas que tamén tiñan versión para multiplataforma. Pero, en fin, o caso é que o, o Line online está triunfando, eu xa teño instalado, Os meus colegas aquí, Silvio e Pablo, se non estalaron por aí deben estar. A verdade é que está tendo bastante crecemento nos últimos meses, é unha cosa así bastante recente. A verdade é que non sei se acabará tumbando a WhatsApp, porque está moi, moi, moi instalado, pero nunca se sabe. Tamén hoxe en día as aplicacións duran o que duran. Eh, e parece que non vai haber ninguén que a saque de aí hasta que chega outra e alas, ao cabo de un ano xa sabedes. <laughs> O final de WhatsApp. Tedes medo, eh? Ben, non, non vos vou contar máis parvadas hoxe, simplemente deixamos aquí o tema de Line ou Line, eh, que quen queira pode descargar esa aplicación tanto para o iPhone como para calquera teléfono Android, eh, buscando por aí, googleade un pouco, non sexades vagos, non vos vamos pasar o link aquí directo de como, de como é o enderezo. Eh, e, eh, eh, que a disfrutedes e que compredes moitas pegatinas, eh, e ala, a pasalo bomba. Ata aquí o chispazo de hoxe, logo. Pois moi ben o chispazo, é eh? moi útil, é unha baixar. <laughs> Morreu o Mario, sei que. Morreu sí, aquí o amigo Silvio xa está presentando e descargando online ao mesmo tempo. Sí, sí, no, mira, vou, vou coller o, o teléfono e, e xa aí online vai para... Que capacidade. Tens Tes unha gran capacidade de, de empaparte aí do, do que ven sendo xa as novas tecnoloxías, eh? Si, home, si, si, empaparme o, o tal non mollarse. Bueno, pois non sei, rapaces. Penso que quedou nos unha boca xeitosa para ser a primeira, bueno, xeitosa. Chamalle xeitosa, bueno. chamalle primeira vez. Pero, pero bueno, ¿no? para, para ser a primeira vez non doeu tanto ao final, eh? <laughs> Manuel, compórtate que ainda estamos, bueno, saindo xa do horario infantil, eh? Non a ter unha, unha versión parroquia atlántico máis 18. Correcto. Sí, sí, sí, un, aí ás, 12 da noite e, e con importante ingesta de bebidas... <laughs> e con colaboración no, eh, femenina se se, se se quere deixar, se vamos. Se decir, bueno, que eso, eso vai ser máis complicado. O Barcelona Atlántica sempre adoleceu deste tipo de, de falta de colaboración femenina. Desde aquí facemos un chamado a todos aqueles cromosomas XX que se queiran unir a nós, que está aquí aberto. De feito, De feito, se queredes, podemos rematar o programa facendo algunha reflexión pequeniña sobre, sobre o futuro do programa, como vai como vai ser a estrutura, a estrutura sen, sen C, eh, todas estas cousas. Non sei como vedes vos, a parte da inclusión de mulleres que, que podría darlle un toque de color. Podíamos poñer outro cadradiño azul aquí ao lado dos nosos vermello, verde, amarelo, que xa parecemos fichas. E xa seríamos un parchís, <laughs> efectivamente. E os Power Rangers tamén, pero... Tamén. Perdón por ser contemporáneo e eso. A, a, a todo isto, eh, acaban nos comentar por Twitter, grupo Coreander, que non sei concretamente quen é, pareceme moi ben, pero di épico o Superman Fraga sostendo un anaco de polo frito. Fraga moi ben. chicken. Un, sa, un saúdo para ese para ese usuario de Twitter. Logo, o que pase que Suponse que, que aquí o amigo Manuel Valcárcel é o encargado do rollo de Twitter, pero como ainda estou facendo un pouco co tema, non era capaz de, de manter a videochamada e os comentarios de Twitter a ver, pero todos andará, melloraremos co tempo. Estoy Por Galicia farémolo. Sí, sí, e, e ademais sempre cando teñamos aí un anaco de polo frito na man ben pintado de vermello e asado co raio xe do, do Super Fraga, sempre teremos que ir adiante, <laughs> adiante, non xuntos somos máis, e eses eslogans de campaña. Xuntos máis forte. Xuntos máis forte. E tal, pues non, que saibades eso, que, que tivo cinco retweets, o, o creo, eh, ahora, <laughs> ahora, me, ahora estou me mentindo a mí mesmo, eh. No pero, está mal. Pero bueno, muy bien, muy bien. Queremos, quere, quería decirvos así simplemente de estas propostas cara, cara novos programas que queremos hacer deste programa o máis aberto posible. Estamos intentando ou madurando a idea de facer unha comunidade aberta en Google+, Plus, eh, de permitir que todo o mundo acceda os nosos guións, si é que temos, as nosas ideas, as nosas discusións previas antes do programa, que podamos que podades dicir eh, metede esta idea ou, ou tal, e eh, ben, teremos máis cousas para presentar. Por exemplo, eu creo que Pablo debería nos facer un, un pequeno, nada, a puntiña só, só a puntiña do que vai ser o Podregonistas, si é que podemos xa decir o nome. <laughs> bueno, podemos trolear un pouco, entonces, neste caso. A ver, a ver conta aí. É unha idea aí que estamos que estamos madurando no no working lab de deste <laughs> no, no Working Plan, de, bueno, no backstage de, de Parroquia Atlántica hai o noso equipo de, de guionistas que son tres monos e unha máquina de escribir efectivamente, pois están ali, estamos enchendo os monos de whisky e están poñéndose a escribir aí todo, todo locos, digamos. No, a, a Manuel gusta moito tanto que se salen os ollos das órbitas. Bueno, ok, vamos. Eh, o, temos unha sección aí en, en vista que, bueno, non sei se ainda podemos bautizar ou non, porque ainda estamos pendentes de, da votación do Consello de, de Redacción. Non sei que, que pensará, se é que temos deso, vamos. Eh, é unha sección que se chamaría Podregonistas eh, e ben, nela sería unha especie, pois teríamos cada semana teríamos un ou varios podregonistas que, ben, nos falarían da súa, da súa vida. Serían personaxes que, ben, serían personaxes pois que non existirían na realidade, ou eso espero, pero que sí que estarían terían certo baseamento na, na realidade. Pois eso, poderíamos ter, pois, a ver, por exemplo, o ah, un Manuel... Exemplo, en primicia, eh? En primicia, a ver, danos Manuel, un exemplo. O, o exemplo o exemplo que quería empregar Manuel, que xa lle parecía ben e que podía facerse cargo este home, pois contanos Manuel, que che seduciu de... Pois ben, contovos, o aquí o amigo Pablo propuxo unha, unha batería de personaxes que, que pon, pronto faremos accesible tamén por internet, eh, un, había moitas ideas moi locas, moi tolas, e unha delas era... É moi loco, moi loco. Unha delas era un, un, a personaxe dun bello galeguista republicano. Entón, así como falando con moitos arcaísmos, e eu considerei que como grande homenaxe a, a, a un grande galeguista, este, este, esta personaxe se chamar Alexandre Incio. Entón, Alexandre Incio, eh, non sei se... Agora non son capaz de imitalo, pero podedes vos facer unha idea de por onde poderían ir os tiros. Bueno, podemos no, no, dar ali o, o que ven sendo o contexto, non? É dicir, é unha persona que, bueno, estaba enrolado nas Irmandades da Fala, no Partido Galeguista, perder unha guerra, nos 70 quedouse un pouco desubicado e tal, e xa desde aquela non volveu ser o mesmo. E, bueno, el sigue, para el, sigue estando nos anos 30. El cando fala de onte, pois, fala da, da República, fala das cousas que el falaba con Castelao, con Risco e con toda esta con toda esta xente. Se pois acaso, pois Pablo, fala si che parece, podes decirle aí a Silvio que, que nos introduza levemente tamén o seu preferido, que xa o ten aí no forno tamén, creo. Ai, tes, tes un preferido, Silvio? Non o sabía. No, no, a ver. Eu non me acordo cal dixen que, me, que prefería. A ver, que non lo explique tal e despois eu remato. Non me acordo, Manuel. Ah, o, vale, o, vale. Non me acordo Pensaba que era, dixen, pensaba que era Pensaba que era un de Vigo, pero bueno, en fin. Ah, bueno, no, sí, que o de Vigo, o de Vigo temos un problema, que, a ver, é dicir, Manuel representa a Lugo, eu represento máis ou menos a Coruña e tal, bueno, a Coruña ou Eu tiro máis a Santiago, pero bueno, a provincia da Coruña e Silvio, evidentemente, a Ourense e Portugal. <laughs> e, e faltanos, faltanos alguén que represente orgulloso de Ourense, Portugal. Portugal que é unha parte da provincia de Ourense. Bueno, Efectivamente. Igual, igual Quero decir que nos falta, que dá gusto, pero eu falta creo que... o representante de, da parte de Pontevedra, sobre todo de Vigo. Eh. Quero decir que temos temos antigos colaboradores que son de Vigo e eh, poderían facelo moitísimo mellor. Sí, sí, Estamos chamando aquí por Roy Lamas, pero a la desesperada. Sí. Es que saibades que Roy Lamas eh, tuiteou eh, que seguía este parroquia aún pero que está bibliotequeando intensamente. Bueno, é importante. Que, bueno, mira, que lleve duro, que se deixe de tonterías e <laughs> que, pero eso, que se acordou de nós o día de hoxe, moi ben, moi ben. E, e eso podría ser un bo intérprete para esa personaxe que che desvelar eh, Pablo Casal, que eu non quería facer, pero sí que das miñas preferidas e que teño ganas de vela reflexada, que é o mítico Javi Trasa, tan... Non, a non, non podes risas ou un gong así divertido, porque porque realmente Javi traza, eh, y más para quen ponía a realidade de Vigo e todo o demás é ben, é ben buscado. mire que, que andan aí as cabezas pensantes, aí, dale que te pego. Bueno, eso, é dicir, temos moitos personaxes aínda medio facer, outros que poden desaparecer, outros que poden aparecer, eso, estamos nun laboratorio de ideas, e eso, incluso nos gustaría que, se alguén nos está escoitando e tería ganas de, de ter un personaxe así, ten un, algún par de ideas, algún par de rasgos característicos que non lo mandase e nós podemos intentar pois darlle vida na, na medida das nosas posibilidades sempre. Sí, sí, nós encantados de de darlle vida e de eso, calquera idea, calquera... <laughs> Ou de darlle morte, é dicir, da igual. <laughs> a morte sempre tan ligada a idiosincrasia galega. Eso Efectivamente. Non, non o negamos, non o negamos. pues nada, eso será o Podregonistas. Manuel, tú que preguntabas, será eso, será eso. qué será, qué será? qué pasará, ¿qué diría otro pasará? colega. ¿Qué pasará, ¿qué pasará que o mellor pois aquí más invitados a próxima vez o menos, que nunca se sabe, pero como decían las bellas a cuestión es volver e chejar, ven y e eso, e, e intentamos intentámoslo aquí nesta parroquia atlántica. Despedimos luego. Veña, veña logo. se noite. Vai se facendo noite, vai, vai, vai. Moitas grazas, Manuel Valcárcel, por coordinar, por todo o esforzo aí sobre humano para esta parroquia atlántica que se poña en marcha pouco a pouco ao noso xeito, pero ponse en marcha. Sí, nada, gracias a vos. Dende logo, parecía que isto non ia ser posible e agora vexo que, que, que, que vai andar, vai andar, vexo, teño un feeling de que isto vai funcionar, que é cuestión de tempo de irlo perfeccionando. Eu estou encantado de volver ter unha excusa para xuntarnos e para falar de o mundo inteiro. Perfecto, pois pues moitas grazas tamén Pablo Casal por as túas parvadas que tanto nos gustan e que tanto compartimos e que tanto votábamos de menos tanto Manuel, o convencido, como un mesmo. Moitas gracias, Pablo. Bueno, graciñas. Eh, bueno, espero te, eh, que isto teña certa regularidade. En principio vai ser semanal, dependendo das, bueno, das datas festivas agora que teñamos, eh, bueno, de poder acordar un, un horario con Bosco. É un placer sempre, pois, volver a retomar o contacto ca diáspora e eso, bueno, facemos extensivo este esta parroquia atlántica a todo o mundo que se atope do, bueno, pois lonxe da, da terra e que queira, bueno, máis ou menos ter un pouco de contacto co, co que pasa por pola nosa terriña. É nada. Pois nada. Bueno, moi boas noites, señores, grazas aos que nos escoitaron, aos que tuitearon, hoxe poucos, mañá máis, e nada, esperamos vos aquí para dar misa nesta parroquia atlántica. Ata logo, parroquia. Chao. Vémonos.